littafi na hudu wanda Ruqayya Ahmed ne nan jama'ar ta rubuta a shirin da ya so kafin wannan mun tsaya ne inda marubuciyar take cewa ita kuwa Maryam tun da ta ga ya shaɗa ba za ta faɗa masa kowaye ba dama ita ma haushi shi take ji ya biya dame ta akan wata madam ɗin shi shin ta yi shiru ne bata ce komai bane yasa yake mata ki tashi mana ki je sai da safe ya fara kokarin tafiya ita ma ta miƙe a ranta tana faɗin dama ta san zai yi wuya su haɗu waje ɗaya da Habib ba su rabu lafiya ko da a waya ne ko ba shi faɗa ba ita dama ta gaji kwanciya kawai take bukata dan haka ta miƙe tana faɗin sai da safen tsayawa kawai yayi yana kallon ta har ta danyi nisa sai ya kasa daurewa ya biyo bayanta tana jin tafiya a bayan ta yi saurin juyowa sai ta ga ashe shi ne ta ɗan tsaya kaɗan yana isowa ya ce mata mu wayarki ne ta yi saurin miƙa mata don bata kawo komai a cikin ranta ba yana karɓa kawai sai ya cusa ta a cikin aljihun wandon shi ya juya yana faɗin sai da sake tsayawa kawai ta tana kallon ikon Allah wai me yake damun mutumin nan ne har ya bace walinta tana tsaye a wajen haka nan ta juya ita ma zuwa cikin gida cikin cin haushinsa yanzu ya za a yi magana da Umar Tela ga mutanen da suka kai wa aikin abin da za a ci da su suna kafan gobe za su yi ta kiranta sai kamar ta fasa hannu a katin iko ta san bincike zai je ya kai a wayar shi ya sani ta san me jima yake nema don kullun suka haɗu in dai za ta kalli idan shi ta kan hango tsantsar tana a ciki gaskiya ba ƙaramin aiki ne a gabanta ba sai ta yi da gaske aikin haushi ma ji yi baccin ya fita a idanta juyi tai a akan katifar da ta samu baccin ya ɗauke ta washe gari kafin karfe tara da rabi sun gama komai an shirya abinci a cikin manyan kuloli komai gashi nan a wadace dama karfe sha ɗaya na safiyar asabar ɗin za a ɗaura auren tun shida na safe Maryam take salin dan a gyara mata kai a can ma aka yi mata lalle dama sun yi da mai salin ɗin ta same ta a gida sai su fita tare da a kusa da gidansu ne zuwa tsazu karfe 8 ta gama komai ta dawo gida ita kamma ba ta wani aiki ba ta yi wanka ta shirya a cikin wata shuɗiyar super hola ba ƙaramin kyau ta ba kana ganin ta kaga amarya ba sai an tambaya ba ta yi kyau har ba a magana Halima sai ta mazo kanar ta suke ita da ummin ya Usman dalla kuwa sai shiga ake ana fita ko babu awwal ba karamar gayyaye ba zuwa karfe goma da rabi kofar gidan nan ya cika sosai da mutane sha ɗaya kuwa ana yi aka ɗaura auren hadis da maryam ita kam ta kawai take wani iri a sama take ko a ƙasa ta ma rasa inda take komai sai tana ganin shi wani iri zauna a bakin katifa ita da su Halima Yalwa na tsakar gida tana fama da mutane Nuhu ya shigo ɗakin yana faɗin Anti Maryam ga fa jama'ar gidan siya bas sai shigo ku gaisa gabanta ya ba da dam sai saurin tashi sai tana neman galanta tana jiwa su suna gaisawa da mutanen da ke tsakar gidan ta lullaba su ruwan ƙasa wanda yake da ratsin fari kamar yadda aka rasa a tamfar a hankali ta fito daga cikin ɗakin da suna zaune akan manyan tabarni yalwa tana ta kawo musu ruwan roba da lemo gwiwa ta durƙusa a gaban su kanta a ƙasa duk sai ta ji hankalinta yana neman taki accident ya ciko da kwalla saboda ganin kusan gaba ɗaya ƴan uwan Abbas din tun daga kan Hafiz Atiku Sulaiman Mu'azzam Yahuza Abdul Hakim kai da dai duk ɗan gidan manya da yara maza da mata duk suke wajen irin su wanda suke kasar waje ne kawai babu su irin su Hassan da kuma yayi Ahmed da ke Lagos Hafiz ne ya fara yin magana yana cewa Haba Maryam yau ai ranar farin ciki ce a wajen mu ba ranar kuka ba muna taya ku murna da fatan Allah ya bada zaman lafiya shi ma angon mun gaisa da shi yanzu a waje kuma mun ji daɗi sosai da wannan aure da kika yi kuma insha Allah mu dai ba za mu yada zumunci ba muna fatan kuma ke ma hakan ne ta kasa amsawa saboda kuka sai faman ɗara kai kawai take shi kan a kallon ta kawai yake ya san shi ma har abada ba zai daina son Maryam ba kuma da ya ga mijinta yanzu ya san ba karamar sa'a sai ba sun dace da juna sosai shi din ma lenon din tunanin nasa kenan daban ya san Maryam ta yi musu nisa dan da ganin kwayar idan Habib ba sai ta tambaya ba ka san namijin duniya ne a ko ina gaba ɗaya suka miƙe Hafiz yace duk jama'ar gidan nan suna zuwa in an jima mu za mu tafi Allah ya fada saman lafiya da kyar ta iya buɗe baki tana fadin nagode sosai tana kallo duk suka cike daga gidan tausayin su kawai take ji ta san ba karamin dauriya suka yi ba dan kaunar da suke wa Abbas sai dai aishin kawai amma ba za ta taɓa kwatantuwa ba Halima ta take ta da ƴar ta ta zuwa ɗaki tana faɗin haba Maryam ya kamata ki haƙuri haka nan kin ga su ma sun haƙura sannan yanzu idan Uncle Habib ya shigo ya same ki a wannan halin yaya kike ganin sai ɗauki abin ko kuma ƴan uwansa su su ce ashe dama ba san shi kike ba a tunanin tsohon mijinki kike yi dan Allah ki bar kukan nan haka yalwakan dama hidimarsa kawai ta ci gaba da yi da mutane domin tashin al'amarin muryar sai addu'a hakanan dai Halima ta saka ta a gaba sai da ta wanke fuskar ta sannan ta sake yin wata sabuwar kwalliya. kafin karfe uku na yamma gidan nan tamkar kamar zai tsake ga mata gashi ita dai Maryam ba wani gayya tai sosai ba amma dangin Habib sun cika ko ina ga jama'ar gidansu a bar su ma kwansu da kwarkwatar su har da su hajiyar mu Aminan Atiku ce kawai bata so ba amma su kuburan ya haji su ne manyan ƙawayen amarya da su asiyan Isa su bara'atu maimuna Aisha su kansu mutanen gidansu bas din sun san Maryam ta yi sa'ar ƴan uwan miji ta ko ina dangane yadda suke nuna mata ƙauna ballanta na Jamila Sahara da Saudatu kana ganin yadda Maryam ko motsi ta akan idan su ne kamar za su cinye ta an yi kala kala Maryam ta shiri sosai ta sa wannan ta fita wancan ta sa wannan ta fita wancan abinci kuwa da lemo sai dai sai da aka ci aka bar shi wannan bikin yayi kyau sosai ga masu bidiyo nan suna suna abun sai wanda ya gani yalwa kuwa uwar amarya sai kaiwa da kawowa take da sauran jama'ar gwaggo dan ma furera babu lafiya har da magariba sannan mutanen gidan su Abbas suka ce za su tafi mami Saratu da sahabiyar mu suka kira Maryam din ɗakin yalwa dan ɗakin ta akwai jama'a anan din ta gabatar mata da wata katuwar ambulan wai gudunmawar su ce duk ɗan gidan abin sai da ya bai wa Maryam tsoro ganin irin kuɗin da yake ciki tace mami wannan yayi yawa don Allah a rage mami tace sai dai idan ba za ki karba bane kin raina amma mu haka muka yi ya Maryam ba ta son a jangwalo wata maganar a nan ta dinga kotiya sannan ta kira yalwa ta nuna mata ita ma godiya suka dinga yi Maryam din ta wa yalwan tace ta aje mata Hajiyar mu da Hajiya mama suka dinga yi wa Maryam nasiha tare da nuna mata muhimmancin hakuri a rayuwa wanda su kansu shaida ne akan halayyarta manya-manyan bokitai da ledodi yalwa ta dinga sawa ana kai musu mota wato kayan bikin su suna ta godiya suna godiya har zaure suka rasa su har da su zahara saboda a yinin yau kawai sun saba da su maimuna sai ta hira sosai kuma suna cewa duk lokacin da suka sake dawowa Kano za su zo har gidajen su. nan dai aka rabu kowa yana begen juna bayan sallar magariba su ma su Jamila suka ce za su tafi gida dan baban su ya ce aban Maryam din ta kwana a gidansu ta ƙara yin sallama da 'yan uwanta in ya so goban kafin su wuce Abuja sai a kawo ta su gaggaisa abin kuwa yayi wa Maryam daɗi dan dama bata gama tsawa ba kafin sallar isha'i duk an watsa sai iyakacin mutanen gidan da ƴan uwa na jiki jiki an share gidan tas an yi wanke wanke kamar ba a bata komai ba Maryam ta ja Halima ɗaki sannan ta buɗe mata akwatunan na gida tace ta ɗibi duk irin suturu da galoluwan da take so Halima kamar sai ihu dan daɗi a nan ta sassaɓa ita maryam ta zabar wa yalwa sai shekaran jiya sannan ta kira anti hadiza ma da ummi ta ce duk su ha kowa dai murna a gidan nan kamar ne duk abin da ake yin nan adda kafar ta ko leƙawa ba ta ba abin ya ba wa yalwa haushi tai fada ta ce kuma ita ce da kunya tunda maryam dai ba tai mata komai ba kuma yarinya marainiyar Allah yar cikin ta wadda take taimakawa ƴaƴanta amma ba gani take ba sai ta hau gaba da ita mai sauraron bai manta ba muna cikin littafin nan ne mai suna wa yake kaunata littafi na hudu wanda Ruqayya Ahmed ne da lan jama'a ta rubuta a shirin da yazo kafin wannan mun tsaya ne inda ake cewa adda ko kafar ta bata leko kofar fa abin ya baiwa yalwa haushi sai ta fada ta ce kuma ita ce da abun kunya tunda Maryam dai bata yi mata komai ba marainiyar Allah yar cikinta wadda take taimakawa 'ya'yanta, amma ba gani take ba sai ma ta hau gaba da ita kafin su Halima ta tafi gidajensu baba Auwal da ya kira su har Maryam kuma ya kira su ne a can ƙofarsa. sa a nan ya dinga musu nasiha yace yana jin daɗin yadda suke zumunci a tsakaninsu tunda duk abin da ya taso jikinsu yana rawa za su haɗu su yi ya musu albarka duk suka amsa da amin sannan ya yi wa Maryam nasiha game da zaman aure duk da dai ba sabon abu bane a wajenta to amma dai sabon waje za ta je dole kai taka tsantsan tare da bin komai a hankali yace kuma da yalwa da Hadiza Halima ummin ya Usman da Samira surkar Furera su haɗu har da Bello su raka Maryam Abuja su ga masauninta da mijinta ta kuma kai ta har ɗakin ta Maryam ta ji daɗi sosai sannan ta ce don Allah tana son Yalwa ta ci gaba da zama a nan kafin ta yi aure dan dama ita ma aure za ta yi a nan dakata Baba Awwal ya ce Yalwa kan ai mu ce babu damuwa ta ci gaba da zama mana abunta ai ya a ce babu kowa a wajen sannan ta ce ɗakinta kuma Bello ya dawo nan ta bar masa komai na ɗakin har kayan kallon da su fridge idan yalwa za ta yi aure idan ya so sai ta sai mata wasu a ranar je Maryam ta sha addu'a washe gari ranar da za su wuce Abuja zuwa ƙarfe tara sun gama kinsa komai da mota Hilux mai buɗaɗɗen baya ta ofis ɗin baban su Habib ɗin ya turo dan yalwata ce akwai kayan da suke son su tafi da su wato kayan gara sannan ga manyan akwatunan ta dole sai da aka sake ƙaro wata irin ta dan wannan tayi kaɗan Maryam ta shirya a cikin wani koren les mai matuƙar kyau da tsada kuma ɗinkin ya dace da kayan ta sa gwal a wuya da kunna da hannunta nan ta lulluɓa da gele shi kuma ja da ratsin jikin latsin akwai ratsin takalmi da jaka ma a kafar ta jajaye ne masu kyau a gaskiya ta yi kyau sai wani irin kamshi ke tashi a cikin ta mai daɗi. a cikin wata katuwar jif suka shiga Halima Samira da Ummi suna can kujerar baya sai yalwa ita da Hadiza suka saka Maryam ɗin a tsakiya bello kuma yana gaban motar shi da direba Baba Awali da ya Usman da Sunuhu da sauran yaran gidan duk suna tsaye a wajen su ne musu addu'ar Allah ya kiyaye. A haka direbobin suka ja motocin zuwa unguwar su haje A nan ma gidan cike yake da 'yan uwa kowa yana murna ga amarya ga amarya. Haka nan aka fito da ita daga cikin motar zuwa cikin gidan har babban falo inda kakannin Habib ɗin suke mata. su ma sai murna suke wai a buɗe musu idan amaryar su gani sauruk ta ce a nawa suka ce a kyauta gaba ɗaya aka sa dariya ɗan gidan suka dinga shigowa suna ganin amarya ita dai maryam idan ta yana sun yi sun yi ta buɗe fuskar amma ta aka kai su wani ɗaki sannan aka dinga shigo musu da abincin karyawa kala kala har wajen karfe goma da rabi suna kitan Sara ta shigo ɗakin tana faɗa wa Halima wai ya Habib yana can sai faɗa yake ta musu wai za su saka su dare yanzu duk sun fita da kayan su ta kawai ake ta shiga ta fita yace ya ba ta minti goma idan bata dawo ba ta tiya za mu barka Halima ta ce to wai ku in me kuke yi ne Zara ce ashe baki san tafiya da Jamila da Saudatu ba kenan haka kawai za su dinga shiga suna fita ki me suke nema Halima yi dariya ta ce lallai dole Uncle Habib ya faɗa ba su baro Kano ba sai sha ɗaya daidai na sake tare ma suka taho da su Habib ɗin sai dai ba mota ɗaya suke da shi ba shi yana tare da abokansa su Jamila su ma suna tasi motar wajen motoci takwas haka nan suka jero har cikin garin Abuja Sun shigo Abuja wajen misalin karfe biyar na yamma. Gidan su Habib kai tsaye aka wuce wato gidan iyayen shi ke Aso Drive. Siyal wasu Halima buɗe ido kawai suka yi suna kallon gida saboda sai shi da tsaruwar shi. Gidan hawa ɗaya ne kuma harabar gidan kawai a bar kallo shi. Kowa sai cicciga kai kawai yake. Haka nan gaba ɗaya suka tsunguma zuwa cikin gidan. baban su Habib na babban falon ƙasa shi da wasu mutane dai shi tun jiya da aka ɗaura aure ya biyo jirgin yamma ya dawo Mamansu su kuwa dama ba ta ce Kano ɗin ba mutum mai matukar fara'a bakin sa ya kirfuwa daga gani kuma yana da son wasa sai faman faɗi yake yar ga wata iso ne sannan ku da zuwa marabanku gaba ɗaya suka zube a gaban shi ana ta kwasar gaisuwa ita kan Maryam tana lullube ba za ta ce ma ga inda suke ba sai faman tsokanar su ci Jamila yake wai kirjin biki tana ta dariya ta ce to baba bikin babban yaya ai dole ai rawar biki a daidai na sa gidin ma suka shigo shi da abokan shi yace au ashe ga angon ma Habib ya wuce gaban shi ya durƙusa yana kai da shi a nan da yake musu barka da sauka ya gode wa abokan Habib din sannan yace su tashi su hausa ma uwar amaryar tana can sama ta matsa ga yar tata gaba ɗaya suka miƙe zuwa saman kai wannan gida da kyau yake haka gaba ɗaya su Hadiza su yalwa suke ta faɗa a ransu Falon maman har ya na mai gidan kyau da tsaruwa a cike suke a falon ita da ƙawayenta bakinta ya ƙirfuwa ce ita ce maman Habib din mamaki duk ya cika su dan ba za ka taba cewa ta haifi su Jamila mama bare Habib yar daidai da ita kikkiawa kamar su ɗaya da Habib sai dai tsawo da jikin baban shi da ya ɗauko. saboda baban su dogo ne fari fas sosai gashi yana da jiki to haka ma Habib sai dai fuskar sa irin ta maman shi ce su kuma su Jamila kamar babansu ne amma sahara jikin mamansu ta ɗauko. kai matar akwai kyau daga gani kuma kaga yar gayu ce ta ƙarshe Samira ita da ummin ya Usman buɗe baki kawai suke suna kallon ta da far'arta ta tashi ta rungume Maryam a jikinta tana faɗin marhaban da ƴata barkan ku da zuwa ta dinga tana faɗin insha Allah masha Allah sannan ku da suwa anan gaba ɗaya suka sassauna ana faman gaisawa Maryam na gefanta da kanta ta sa hannuwanta biyu ta yaye gilan da aka lulluba wa Maryam din ta dago habar Maryam din da hannunta tana fadin masha Allah sanni da zuwa Maryam gaba ɗaya kawayenta da ƴan uwanta waɗanda suke falon da waɗanda suka taho tare suka dinga zuwa suna leƙa fuskar Maryam ita kam jinta take kamar ta a ƙasa dan kunya sun kai minti talatin a falon sannan Saudatu da sahara suka zo suka ce ta taso su tafi a kai su daki dan su huta kafin ai sallan magriba su ci abinci dan da daddare akwai liyafa ta sosai da maman ta shirya ita da ƙawayenta wanda suka shirya wa ango da amarya Danna kan dama faruk ƙanin Saudatu ya janye shi kuma dama sun san juna tun a Kano Jamila ta kai su wani ɗaki can gefe babba ga ƙaton gado ɗakin an gyara shi babu abin da babu a ciki. Ta su huta kafin a kira sallah a kawo musu abinci. Tana fita Hadiza ta faɗa kan gadon haka ma nira Ita kan Halima cirewa Maryam galantai ta jefa shi akan gado ta rungume ta tana faɗin ke yar uwa. Ya kamata ki gode wa Allah. Ke da kika shiga ɗan uwan mijinki kamar su cinye ki da sauri ta rufe ban ɗakin yalwa ma ta cigaba da faɗin ai ina ganin su ma waɗannan ba su da matsala suka kaure da hirar mutanen nan har Maryam ta fito lokacin ne Hadiza ke faɗin ai babu tsinannu irin ƴan uwan Anas Maryam ta ce subhanallahi me ya zafi haka Hadiza ta ce sa da ita wulaƙanci suka yi mai a ranar sunan Amir kin manta da abin da suka yi min Maryam ta dariya ta ce ina zan manta an ina zan manta anti Halima ta ce ni shi yasa har yau ba ma magana da wannan wa take da suna ne ma me jar kafar nan Yalwa ta ce o oh, ai na ga jarabaran nan Halima fa ba dan nayi da gaske ba sai ta sake karya kafar nan a ranar gaba ɗaya suka sa dariya Halima ta ce ai ki kyauta min bayalwa da kin bar na ai da nayi maganin ta har fa da bangaje an ummi ita kuma ta kyale ta ummi tace kin san ni sarai kamar maryam nake ban san tashin hankali Samira tace ai na fi ganin laifin maman su ne ki ga ko hakuri fa bata ce ai ba sai ma kananan maganganu da ta dinga yi mai sauraro anan samu dakata